preventa medicino por avia diloi, nerva sistemo por avia i strukturoi. Uno el la i problemo i de la aviada sectoro estas localisi comenza in paneo in en la corpo de aviadilo. Noviga el trovo de la Israela aera industrio IAI e bligos trafe al fronti tia in problemo in dum la flugo mem de la aviadilo tecnica schipo de tiu industrio designis cae construis real tempan diagnosan sistemon consistantan el opticae fibroi installitae kiel sentiloi en la via structuro, ciui capablas monitori gian fisican statun. Tiel oni povas ricevi avertoin prio casintagioi en la structuro, exemple fendoi malfortigo de partoi cefe metalai au penetro de fremda objecto. kai poste sur terre ripari ilin, ciam la damaggio estas ancora o malgranda kai ne minazzas la tuta naviadilon. La usado de optica i fibroi sparas tempon kai monon, pli altigas la optimuman exploatadon de la aviadilo, cae preventas dian de vigan halton. Gis nun la sistemo perfecte el tenis la prov testoin sur sen pilotai aviadiloi. Temas facte pri iu spezza nerva sistemo implantita en la corpo de la aviadilo. La fina celo esta san stata uigi zia in un tempa in perioda in anta planita in controlo in per ripar interveno laula avertoi de la sistemu, quiu daure analisas la situazion de la structuro cae reagas real tempe. Malfrua malcovro de damaggio en la avia structuro causas tre alta in in por riparado cae long tempan halton de la via dilo en hangaro. La costo della diagnosa sistemo de optica i fibro esta suffice malalta, kai gia installado dum la construado de la viadilo suffice fazila. Compreneble, en la sectoro de la civila aviado, la securezzo de la flugoi havas la plei altan prioritaton. La nun tempai tradiziai normoi por prisorgado cae controllo di aviadiloi postulas de la aviadae companioi tre alta in costoin. Do, ciam mili devas acceti nova in aviadiloin, la costoi de bon tenado de specifa aviadilo farillas criticae por gia electo. La cefa celo de la sistema de optica i fibroi estas crom pli altigi la securezzo dank al frua i averto i pri problemo en la via structuro, anca o sam tempe signife reducti la costo in de bontenado. Analoghe alla medicina campo temas pri preventa medicino la optica i fibroi tre precise indicas qui estigis da en la via structuro ca iege faciligas ilian riparon dum multe pli longa halto de la aviadilo. La grandai productistoi de aviadiloi trovigas en diversai fasoi de implementado cae testo de la tecnologio por preventa diagnoso dank al evidenta i avantaggio de tia tecnologio por la securezzo kai por la reducto de costo i de bon tenado oni pova santa uvidi gian suffice rapidan disvastigion despli che la internazia i autoritato i por la securezzo de flugoi iam commencis exameni la novan tecnologion cele al eventuala i nova i normoi pri gia aprobo Verŝajne eĉ pri ĝia deviga instalo en la novaj civilaj aviadiloj.